մեր հանդեսի մշտական ու նոր ունկնդիրներին եւ հravirում ձեզ հյուրասրա ցանոթանալու երիտասարդ բժշկուհի բազմազավակ մայր Անուշ Արստամյանի հետ։ Մասնագիտությամբ գաստրոենտերոլոգ էնդոսկոպիստ մեր բժշկուհին աշխատում է հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Սիրում է իր աշխատանքը, ունի երջանիկ ընտանիք։ Ծնողները նույնպես բժիշկ են, եւ աղջիկը մանկուց երազել է դառնալ բժշկուհի՝ պիտանի լինել մարդկանց։ Անկեղծորեն խոստովանում է, որ կյանքում չի եղել գետ մի օր, որ ինքը երկմտել մասնագիտության հարցում, եւ այսօր շատ ուրախ է, որ մանկական երազանքն իրականություն է դարձել։ Նախնական ցանոթությունն համարեն կայացած եւ տեղափոխվեն Քյուրասրա ավելին իմանալու երիտասարդ այս հայու մասին։ Մեծացել եմ բժիշկների ընտանիքում։ Մայրս ու հայրս բժիշկներ են, մայրս ինֆեկցիոնիստ է, հայրս ատամնաբույժ, եւ փոքրուց ինձ երբ հարց են տվել ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու, միշտ հիշում եմ, որ ասել եմ բժիշկ եմ դառնալու։ Անկամ վերջերս երկրորդ դասարանի տետր եմ գտել, որտեղ շարադրություն են գրել։ Եվ ունեմ նշված, որ անպայման երբ մեծանամ, երազում եմ բժիշկ դառնալ եւ երազանքս իրականացվեց։ Ճիշտ է, քույրս նույնպես միշտ պնդում էր, որ ինքն էլ է բժշկուհի դառնալը, բայց ինքը չդարձավ։ Ես երևի ավելի շատ եի երազում։ Այդ հա, ավելի շատ նպատակած լացեի։ Բժիշկ դառնալու համար նաև մի քիչ սառնասրտություն նույնպես պետք է, քանի որ երբեմն լինում են դժվար ախտորոշումներ, որ պետք է կարողանաս նաև մատուցես հիվանդներին։ Այսինքն մտածում եք, որ հիվանդը պիտի անպայման իմանա իր առողջական պատկերը լրիվությամբ ինչպիսին կա, թե դուք դա մատուցելիս ինչ որ զգուշավորություն կամ փակ տեղեր եք թողնում։ Նախ ասեմ, յուրաքանչյուր բժիշկ պետք է նաև հոգեբան լինի Այո, անպայման պետք է նաև զգուշավորություն պաշտպանել, բայց նաև չպետք է հիվանդից թաքցնել իր ախտորոշումը, քանի որ դեպքեր ենք ունենում, երբ ծանր ախտորոշումներ են լինում եւ հիվանդը պետք է տեղյակ լինի։ Միգուցե անելիքներ ունի, որ վարտադիր պետք է կարողանա հասցնել իր կոպիտ գնչի, բայց ինչ իր կյանքի ավարտը նա որոշակի երազանքներ կամ ինչ որ, չգիտեմ, գաղտնիքներ կան, որ պետք է բացահայտի, հա պետք է տեղնկացված լինի։ Իհարկե անպայման զգուշավորությամբ յուրաքանչյուր հիվանդին անհատական վերաբերմունք ենք ցուցաբերում։ Այսինքն եթե հիվանդի մնացել է, ասենք, 1 ամսվակյան կամ 2, ինչ որ կարճ ժամկետ, բժիշկը հարկ է, որ հիվանդին զգուշացնի այդ մասին։ Ես այդքան մեծ ստաժ չունեմ, բայց իմ ունեցած փորձի ընթացքում ես չեմ հիշում, որ հիվանդին ինչ որ մի հատ թիվ ասած լինեմ կյանքի տևողության առումով։ Նախ, եթե դժվար ախտորոշումների մասին է խոսքը, ծանր, այսպես ասեմ, ծանր կյանքի կարճ, այո, կյանքի, այո, տևողության սպառնացող ախտորոշումների մասին է խոսքը, անպայման հիմնային աշխատանք է եւ եթե ուռուցքային խնդիրների եւ անպայման օնկոլոգնեմիան եւ հոգեբանը եւ թերապևտ տեղամասային այս դեպքում արդեն յուրաքանչյուրս փորձում ենք հիվանդին մատուցել իր ախտորոշումը բայց իհարկե ճիշտ չի իմ կարծիքով հիվանդին կյանքի տևողություն նշել որովհետեւ յուրաքանչյուրը անհատական անհատական է այո կախված է հիվանդի եւ առողջական տվյալ վիճակից ինչպես նաեւ հոգեկան վիճակից Քաղաքում այդ ձեր մասնագիտության կոնկրետ դիմողներ շատ կան, եւ սա ավելի շատ տարածված է կանանց մեջ, թե տղամարդկանց ստամոքսի խնդիրները։ Դիմողներ այո, բազմաթիվ ունենք, քանի որ ստամոքսը հարկային տրակտի խնդիրները ոչ միայն զուտ պայմանավորված են հենց իր օրգաներով, այլ նաեւ այլ համակարգերի խնդիրների դեպքում սամոքսական տրակտը նույնպես ընդգրկվում է process-ի մեջ։ Անկամ սրտային խնդիրների ժամանակ երբ հիվանդը խմում է բազմաթիվ դեղորայք, առաջին թիրախային օրգանը հենց ստամոքսն է։ Պարտադիր կոնսուլտացիաներ ենք ունենում, որ เป զի հետագան բարդություններից խուսափենք անգամ պարտադիր չի սպասենք, երբ որ ստամոքսային տրակտում արդեն խնդիր առաջանա։ Մենք նաև կանխարգելման պետք է զբաղվենք, երբ որ կա այլ օրգան համակարգի խնդիր, պարտադիր նաև ընդգրկվում է գաստրոենտերոլոգը տվյալ process-ի մեջ, հիվանդի հետագա ամբուլատոր զգողության process-ում, եւ արդեն հիվանդի ճիշտ սննդակարգի ճիշտ ապրելակերպի մասին խորհուրդներով փորձում ենք անխարգել ստամոքսակային խնդիրները եւ հետագայում նրանց բարդությունները պացիենտներ շատ ունենք հիմնականում ավելի հաճախ խոցային հիվանդությունները հանդիպում են տղամարդկանց շրջանում վնասակար այստեղ ռիսկի գործոնները ավելի շատ են ծխել ալկոհոլ այո Կանանց Երևանում շատ աղիքային։ Ավելի շատ, այսպես ասեմ, լեգակարային հիվանդություններ ավելի շատ կանանց մոտ են հանդիպում, այստեղ արդեն դեր ունեն կանացի հորմոնները, որ լեգաթթուների պիգմենտային փոխանակության մեջ հենց էստրոգեններն են մեղավոր, ճակերտավոր ասած, եւ կանանց մոտ ավելի լեգակարային հիվանդություն ավելի հաճախ են հանդիպում։ Արդեն լյարդի խնդիրների մասին էլ այսպես ասեմ, որ ունենք տարբեր բազմաթիվ խնդիրներ։ Արդեն ճարպային հեպատոզներ ավելի շատ կանանց մոտ է, ելի կապած էստրոգենային փոխանակության հետ Իսկ արդեն ալկոհոլային հեպատիտները լերթից ցիրոզ ավիշա տղամարդկանց մոտ։ Ինչ խորհուրդ կտայիք մեզ ունկնդիր հայրենիներին, ինչ նշանների դեպքում դիմել դե բժշկի։ Նախ, եթե կա ժառանգական ծանրաբեռնվածություն, ընտանիքում հայրը, մայրը քերինոլ գուրո բարը ունեն որոշակի խնդիրներ ստամոքսական տրակտի այս դեպքում ավելի վաղ են սկսում հետազոտությունները ժառանգականության գործոնը ակտիվ է այո անպայման իսկ եթե չկան որոշակի ժառանգական ծանրաբեռնություն ստամոքսական տրակտի նշանները այսպեսին են դրա այրոցն է որովայնում որոշակի դիսկոմֆորտ հոգնածություն գազերի գերկուտակում աղների աշխատանքի խանգարում լինի դա լուծը թե փորկապությունը հիվանդները նշում են երբեմն կղտոց, զգրտոց, բազմաթիվ նշաններ կան, աչու եւ ձախ թուլակողերի շրջանում ցավեր, որտից բերց շրջանի ցավերը դրանք հնարավոր են աղիքների որոշակի խնդիրների դեպքում եւ արդեն տարիքային։ Եթե 40 անց է, թե կինը թե տղամարդը խորհուրդ են տալիս բարբերաբար տարի մեկ անգամ գոնե կատարել որովայնի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն, 45 տարեկանից հետո պարտադիր էնդոսկոպիկ հետազոտությունները, գաստրոսկոպիան եւ կոլոնոսկոպիան, եթե կաժառանգական ծանրաբեռնություն ցանկալի է տարին 1 անգամ կամ գոնե 2-3 տարին 1 անգամ անցնել հետազոտությունների էնդոսկոպիկ առանց գանգատների, եթե կան գանգատներ ավելի հաճախակի են անցնում, եթե կաժառանգական ծանրաբեռնություն ավելի հաճախ են անցնում։ Եթե չկա որոշակի ընտանիքում ստամոքսական տրակտի խնդիրներ, արդեն 5 տարին մեկ պարտադիր առանց գանգատների պետք է կատարեն եւ գաստրոսկոպիա, եւ կոլոնոսկոպիա, որով այն օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտությունը ավելի հաճախ։ Կրկնում ենք տարին մեկ անգամ արյան ընդհանուր քննությունը եւ լյարդային պրոբաները իսկ կա որոշակի սննդակար կամ խնամքի որոշակի ձև, որը բացառի ստամոքսի կամ ստամոքսավիկային տրակտի հիվանդությունները։ Հենց առաջին ցավի դեպքում մարդիկ սկսում են օմես խմել ամենատարածված դեղամիջոցը դա է ասենք ինչ կարելի անել որ ստամոքսը այդ խնդիրներից զերծվի ուրեմն ստամոքսական տրակտի խնդիրները ոչ միայն սնդակարգի հետ են կապված այլ նաև մեր օրգանիզմի յուրաքանչյուր ստրեսային գործոն նույնպես ազդում է ստամոքսական տրակտի վրա սկսենք սնդակարգից պարտադիր պետք է բացառել տապակած սնունդը որը մեր օրգանիզմի համար թշնամի համար մեկն է կծուն, թթու, գրգռող բոլոր սննդատեսակները, պետք չէ չարաշահել սուրճը։ Սուրճը 1-2 բաժակ օրական խմելը չեմ ուզում ռոպագանդեմ, բայց չեմ էլ ուզում ասեմ, որ դա վնաս է։ Պարզապես պետք է ճիշտ խմել։ Սուրճը սոված տամոքսին չի կարելի, պարտադիր պետք է խմել սուրճ ուտելուց հետո, մոտ կես ժամ 40 րոպե հետո եւ յուրաքանչյուր 1 բաժակ սուրճի հետ պետք է խմել 1 բաժակ ջուր։ Թե այսինքն դա ինչ սուրճի գրգռող ազդեցությունը մեղմացնի։ Այո, այո։ Վերջում պետք է անպայման սուրճի վրա ջուր խմել, այո, եւ այստեղ արդեն բարդությունները քիչ կլինեն, ինչպես նաեւ շատ-շատ կարեւոր է սա հաճախակի քիչ բաժիններով սննդակարգ, այսինքն կոտորակային պետք է սնենք, ոչ թե առանց նախաճաշի տանից դուրս գանք եւ երեկոյան ժամի 7-ին ամբողջ բաժինը ուտենք։ Դա ամենամեծ սխալն է։ Պետք է սննդակարգը լինի օրական քիչ չափաբաժիններով, հաճախակի, այսինքն 5-6 անգամ սննդ պետք է ընդունենք, որը բացառում ինչպես տամոքսի աղքների, այնպես էլ լեղակարային խնդիրների հավանականությունը քչացնում է։ Հիմա դառնանք մեր հանդեսի նեղ հարցերին։ Անուշ Գերդաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել դու։ Ուրեմն ասեմ, մեր Գերդաստանում տատիկես 10 երեխա էին, 8-ը աղջիկ քույրեր են, 2 եղբայր, այո։ Հորական կողմից նույնպես աղջիկները ավելի շատ են, 5 հորքուր ունեմ, 2 եղբայր են հայրիկիս կողմից, ունեմ 1 մորաքույր եւ 2 քեռի մեծ ազդեցություն ունի եւ տատիկիս ու պապիկիս սերը, որը մինչեւ իրենց կյանքի վերջին օրը մենք դա զգում էինք, իրենց փոխադարձ, հավատարիմ, ջերմ վերաբերմունքը մեր աչքի առաջ էր ու մեզ համար մեծ օրինակ էր։ Ու մայրս նույնպես ինձ համար մեծ իդեալ է, եւ մորաքույրս նույնպես մորաքույրսը մի երեք աղջիկ եւ բոլորը իրենց ուրույն կանացիության ներդրում ունեն իմ այսպես ասեմ կանացիության կերպարում Քանի որ տատս ինչքան էլ դժգոհ էր իր առօրյա ծանրաբեռնվածությունից, մենք դա չենք զգում նա կարողանում էր իդեալական ձևով եւ տան հոգսերը վերցնել իր վրա եւ մեզ համար լինել եւ խաղընկեր եւ դաստիարակ եւ ուսուցիչ եւ այն ամենը, որը Մենք ստացել ենք ձեռագործ աշխատանքի թեխոանոցում ուտեսների բազմազանության։ Այո, այո, ամբողջը մենք սովորել ենք տատիկից եւ անգամ 4-5 տարեկանից մենք արդեն կարողանում ենք եւ հյուսել եւ խոանոցում մասնակցել, օգնել նրան եւ տնային գործերում ամբողջությամբ շուխանգործություն եւ փոխանոց եւ ամբողջը տատիկի շնորհքն է։ Ձեր ունեցած փորձից ընտանիքի ամրության հիմքը ինչն է Ինձ թվում է, երբ որ կինը երջանիկ է, որի համար կնոջը պետք է եւ ընտանիք, ընտանիքում փոխադարձ հավատարմություն, հասկացողություն, փոխըմբռնում պարտադիր եւ սիրած աշխատանք, որը շատ մեծ դերակատարում ունի կնոջ ամբողջական կերպարի դրսևորման համար եւ որ เป զի թերարժեգության բարդություններ չառաջանան իր մեջ, ինչպես նաեւ կինը պետք է ժամանակ կարողանա հատկացնել իրեն, իր անձնական այդ հիգիենային, իր խնամքին, իր թեկուզ եղունգների, մաշկի, մարմնի, մազերի խնամքին պարտադիր պետք է ժամանակ ունենա հատկացնել կինը պետք է իրեն սիրված զգա, ինչպես նաև գնահատված զգա։ Այդ դեպքերում կինը երևի ամբողջապես իրեն կարող է նվիրել ընտանիքին եւ լինել եւ լավ մայր եւ լավ կին եւ շրջապատում լավ ընկեր ընկերուհի մի գախնիկ կա կինը պետք է կարողանա իր ամբողջ այդ ընտանեկան հոգսը թողնի իր տան պատերի արանքում աշխատավայրում դրսևորի իրեն որպես տվյալ մասնագիտության մասնագետ եւ այդ հոգսերը իր հետ չբերի աշխատավայր եւ ոչ էլ աշխատավայրի հոգս։ Այո, դուք։ Եթե խոսելու լինենք գնոջ եւ տղամարդու ընտանեկան դերերի մասին, ինչ կասեի, կա որոշակի տարանջատում ձեր ընտանիքում, ասենք սա իմ գործն է, սա քո բաժինն է գործերի։ Այո, ամուսինս խիստ հայ տղամարդու կերպար ունի։ Նա խիստ տարանջատումներ է դրել։ Ես նույնպես ունեմ իմ տարանջատումները, որ տղամարդը որոշակի հարցերում պետք է ազատ թողի կնոջը, իսկ ինն մեծ հարցերում տղամարդուն եւ փոխզիջում պետք է լինի, փոխմբռնում պետք է լինի, կինը երբեք չպետք է խառնվի տղամարդկանց որոշակի հարցերի, բայց նաև տղամարդը որոշակի ազատություն պետք է տա կնոջը, քանի որ հիմնական դաստիարակությամբ պետք է մենք խոստովանենք, որ զբաղվում է կինը։ Եվ ընտանիքի հոգսերը մեծ մասը կնոջ վրա են որ เป զի կինը կարողանա լարժեք իրեն դրսևորի որպես լավ մայր, լավ կին, պետք է ունենա որոշակի նաև ազատություն։ Ունեք 4 դուստր, Աստված պահի եւ դաշարունակական լինեն, 7 որդով սեղան նստեք, եւ դեռ չէիք ամուսնացել։ Աղջկական ձեր երազանքների մեջ երբևէ մտածել եք ունենալ շատ երեխաներ եւ մեծ ընտանիք։ Երբեք չեմ պատկերացրի, որ կարող է այդքան վաղ տարիքում ամուսնանալ։ Նախ ամուսնացել եմ 20 տարեկանում։ Եվ դեռ ուսանող էի։ Երբ դեռ ուսանող էի, բազմաթիվ անքուն, դժվար գիշերներ եմ ունեցել, գիրքը ձեռքս, դաս սովորելով։ Երեք աղջիկներս ծնվել են իմ ուսանողության տարիներին։ Դրանք հասցրել եք մասնագետ։ Այո, շատ դժվար բարդ ուղի ենք ունեցել, որը յուրաքանչյուր անգամ հիշելիս մեծ ցավ եմ ապրում, չեմ պատկերացնում կարող է երկրորդ անգամ։ հա-, Հավերժական անքնության դատապարտված մարդ եք եղել։ Այո, չի պատկերացնում, որ կարող է այդքան վաղ ամուսնանամ։ Իսկ թվում էր պետք է ավարտեմ մշկական համալսարանը, նոր արդեն ամուսնանա։ Իսկ այդ ինչպես եղավ, որ այդքան վաղ ամուսնացա։ Չգիտեմ, ամուսինս ավելի մեծ է տարիքով եւ ավելի բարձր կուրսի ուսանող էր, երբ ամուսնացանք, արդեն ինքը խոսում էր նրա մասին, որ ինքը պատկերացնում է մեծ ընտանիք։ Ես էլ երբևէ չեմ հակաճառել, քանի որ ես էլ խոր չէր ինձ համար մեծ ընտանիք ունենալը, քանի որ ես ինքս մեծ ընտանիքում եմ մեծացել։ Միշտ հիշում եմ տատիկի, քույրերի, եղբայրների հավաքույտները, երբ տատս մեծն էր իրենց տան եւ այդ մայրական կերպարը իր մեջ կար։ Հաճախակի մեր տանն էին հավաքվում, տարբեր տեսակի ուտեսներ պատրաստում, ժենգյալով հաց թխում, խաշիլ եփում, կուրսում։ Այդ բոլորը հավաքված էր։ Այո, ինձ համար դա խորտ չէր, այո, եւ հիմա էլ արդեն մեր տանն է նման ավանդույթ կա, որ մեր տանը հավաքվում ենք, հավաքվում ենք իմ մայրիկի տանը, հավաքում ենք իմ ամուսնու ծնողների տանը, նրանց գյուղի պապական տանը, մեծ հավաքույթներ են կազմակերպում, թե ընկերական, թե բարեկամական մտնոլորտներում։ Սկզբում <laughs> միջև ամուսնանալը ամուսինս միշտ ասել էր, որ մեզ 7 երեխա պետք է։ <laughs> Ճիշտ է, հիմա արդեն չեմ պատկերացնում, քանի որ բազմաթիվ դժվարություններ են ունեցել։ Հիմա իրենք կպարեն։ Փոսը օգնելու յուս երեքի պահելու։ Պատկերացրեք բոլոր աղջիկների մեջ էլ մայրը նստած։ Այո, հիմա իմ մեծ դուս դրա արդեն են փոքրին ասում, մեկ-մեկ ասում, մամ թողելի ես ուտացնեմ, մամ կթողես ես հագցնեմ։ Երեխաների դասիրակության հարցում ձեր եւ հայրիկի միջև տարաձայնություններ լինում են։ Եվ ինչպես է վերաբերվում 4 դուստր ունենալու գաղափարին։ Վերջո հայ տղամարդիկ միշտ երազում են արուզավակի մասին։ Ինքը նույնպես չեմ առարկում, որ կարողա երազում Արուզավակի մասին, բայց այնքան շատ է սիրում իր 4 դուստրերին, չեմ վախենա այդ բառը ասել, նա հիանում է իր ընտանիքով, հպարտ է իր ընտանիքով, իր 4 դուստրերով, չգիտեմ, միգուցե մեր ճակատագիրն էլ այս է, ես հավատում եմ ընդհանրապես ճակատագիրներին նաև։ Ընտանիքում տարաձայնություններ այդպես շատ չկան երեխաների դաստիարակման հարցում, Երևի հայացքները միևնույնն են մեր։ Նա այդքան էլ շատ ժամանակ չի ունենում հատկացնել իր մասնագիտության վիրաբույժը, ավելի շատ հիվանդանոցն է ժամանակ անցկացնում։ Բոլորը դա կհաստատեն։ Ընտանիքում ավելի շատ դաստիարակությամբ ես եմ զբաղվում։ Ես փորձում եմ երբ ինքն է արդեն երեխաներին որոշակի խրատներ տալիս, փորձում չխառնվել, որ เป զի ինքը նույնպես ունենա իր դերակատարումը։ Ինչպիսի տղամարդու կողքին կարող է երջանիկ լինել կինը։ Առաջին հերթին ուժեղ, որովհետև կինը ուզում է պաշտպանված լինել նաև, քանի որ մենք սիրում ենք ասենք, չէ, կինը թույս է, ռենուրբ օրգանիզմ է, ճիշտ է։ Հիմնական հոգսը հայ ընտանիքներում գնոջ վրա է, բայց երբ ամուսինը ուժեղ ծերի ներկայացուցիչ լինելով նաև բնավորությամբ ուժեղ է կինը հոգատարությունն ու ջերմությունը երբ զգում է Ամեն ինչ տեղն է ընկնում։ Երջանիկ։ հա? Արդեն երջանիկ, այո։ Հետաքրքիր զրույց ստացվեց, կարծում եմ, վերջում ինչ կմաղթեիք մեր հայուհիներից։ Կմաղթեմ, որ առաջին հերթին հետևին իրենց առողջությանը, քանի որ առողջ մարդը բնության ամենամեծ ստեղծագործությունն է, ամենաթանկ ստեղծագործությունն է, եւ իրենք առողջ լինելով առաջին հերթին ամուր կպահեն իրենց երեխաներին, իրենց ընտանիքը եւ իրենց հոգսերը կարողանան իրենց վրա վերցնել, քանի որ Մենք ենք ընտանիքի հիմնասյունը։ Ինչպես նաև պետք է խորտ տամ հետևեն իրենց, կարողանան լիարժեք նվիրեն եւ իրենց ընտանիքին, եւ իրենց սիրած աշխատանքին, եւ որոշակի առումով նաեւ ինքնասեր ու եսասեր լինեն։ Ոչ միայն ինքնասեր, այլև եսասեր։ Այո, յուրաքանչյուր անհատ պետք է կարողանա սիրել իր անձը։ Եվ որոշակի հարցերում պետք է կարողանա սահման դնել չթույլատրել օտարներին ներխուժել իր անձնական որոշակի այո մտնոլորտը տարածքը իր ապրումները պետք է ուժեղ լինի կինը նաև մի քիչ էլ խորամանկ տարբերելու եւ որ հարցերում ինքը ուժեղ լինի, որ հարցերում ավելի թույլ լինի, որպեսզի արդեն ամուսինը հոգսը վերցնի իր վրա։ Խորամանկություն նաեւ ձեզ սիրելի կանայք։ Խորտ կտամ նաեւ կարողանալ երջանիկ ապրել ու յուրաքանչյուր օրը տոն դարձնել։ Հիշեցնում ենք եթերային ձեր ուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրն է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի գաստրոէնտերոլոգ-էնդոսկոպիստ Անուշ Արստամյանը։ Բացում ենք մեր հանդեսի երկրորդ էջը եւ նշանավոր հայուհիներ շարքից առաջարկում ցանոթանալ Աննա Տեր-Վարդանյանի հետ։ Համաշխարհային պատմությունն ապացուցում է, որ ինչ-ինչ, բայց ռազմական գործում կանայք տղամարդկանց մրցակից չեն կարող լինել բայց արի ուտես, որ այստեղ եւս կան բացառություններ։ Աննա Տերվարդանյանը ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի առաջին կին գերագույն գլխավոր ավակն է եղել։ Նա այս կոչումը ստացել է 1959 թվականին Նյուփորթի, Ռոդ Այլենդ ռազմածովային քոլեջում եւ դարձել է զինված ուժերում ծառայող առաջին կինը, ով արժանացել է Ե9 կոչման։ Աննա Տերվարդանյանը ծնվել է 1920 թվականին։ Մեծացել է Միչիգան նահանգի Դետրոյթ քաղաքում։ 1936-ից 39 թվականներին սովորել է հարավ-արևմտյան ավագ դպրոցում։ 1941-ից 42 թվականներին Դետրոյթի բիզնես համասարանում։ Համասարանական տարիներին Աննան զինվորագրվել է կանանց օթային օժանդակ կորպուսում։ 1943 թվականի օգոստոսի 31-ին հեռացել է կանանց օթային օժանդակ կորպուսից, միանալով կանայք արտակարգ իրավիճակներում կամավոր ծառայությանը։ Թոշակի է անցել 1963 թվականի հուլիսի 16-ին, մահացել է 2011 թվականի օգոստոսին 90 տարեկան հասակում։ Թաղված է Արլինգտոնի ազգային գերեզմանատանը։ Իդեպ Տեր Վարդանյաններն ընտանիքով էին ներգրավված ռազմական գործում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվելուց կարճ ժամանակ անց Աննան կամավոր զինվորակրվել է։ Քույրը Ջին Օլիվերը ծառայել է ԱՄՆ նավատորմում, եղբայրը Էնդրյուն ԱՄՆ զինված ուժերի խաղաղօվկիանոսյան հատվածում։ Ավելին, մայրը նույնպես ցանկանում էր միանալ նավատորմին, սակայն տանը մնալով ծառայել է Կարմիր խաչում։ Մեր հանդեսը եզրափակում է մեկ բանաստեղծության սրահ էջը։ Առաջարկում ենք լսել արգենտինահայ բանաստեղծուհի Ալիսիա Կիրակոսյանի «Ես վախենում եմ» բանաստեղծությունը։ Ես վախենում եմ սեր բառը ասել, զինախազգում եմ, որ սիրուց անդին ամայություն է։ Ես վախենում եմ, որ սերը միայն բար լինի, որ ես ճաշակեմ բառն այդ եւ քաղցած մնամ։ Ու ես ինքս ինձ օգնում եմ հիմա, որ ես աշխարում պահպանեմ սերը, որ ամենքինն է ու իմն է միայն։ Եվ դա համարյա այն միակ բանն է, որ իմն է միայն։ Ես վախենում եմ դարձյալ ու դարձյալ, որ սերն աշխարում ամեն ինչ լինի որ սերն աշխարում չլինի ոչինչ։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։